Ba, gure gaurko kulturratalarekin segituko dugorain eta gaur Donostiara begira jarriko gara Donostian egunotan poltsiko antzerkiaren festivala iragaiten ari baita. Formatu txiki eta ertaineko antzerki ikuskizunen erakustaldia den ba, festival berezionen inguruko argibideak bilduko ditugu gaur poltsiko antzerkeko ba, zuzendaria. Baitugu hemen telefonaren bestaldean, Jon Aizpuruak aixogunon. Egunon bai. Esan dugu nahiko festival berezia dela, formatu txiki eta ertaineko antzerki ikuskizunen erakustaldi bat antolatzen baituzue, ogoita busgarren edizioa ospatzen duzue aurten, e, kontatuko diguzu joan eh, astapenak e, eh, nolakoak izan ziren, nola abiatu zen eh, festivala? Bai, bueno, bai, ba, oain dela ogoita bosturte, e, bueno, ba, e, lau kulturetxe zeuden donostian, e, intxaurrondo auzoan loiolak, goroz eta altza auzoetan, Eta nolabait, ba, ikusten genuen, e, ba, ba, normalean antzukitara ez di joan e, jendearen aurrean ba, nolabait e, zerbait egin nahi genula, ez? Hoi alde batetik, beste aldetik ere, e, ba, formato txikiko, ba, antzokiak nahiko haundiak gelditzen direnean, ez, ba, ba, bueno, ba, arazo, arazo batzuk bat zeudela, ba, eman aldi batzuk egiteko, ba, ba antzokiak haundiak gelditzen direlako, eta bestetik ere, auzoetan ba, kultur giroa ere sortu nahi genuelako, ez. Hiru helburu horiek eh, nola lotuta, ba, poltsiko antzerki jaialdia, ba, bueno, antolatzen hasi ginen, oen dela hogeita bosturte. E, oain, bueno, azginan lau hauzoetan, oain auzo, auzo eta donostiako e, parte guztietara iristen geha, e, naiz eta kulture txerik ez eta, bueno, ba, ba, auzo desberdinetako tabernetan nolabait e, ba, planteatzen dugu edo programatzen dugu jaialdi hau. Mhm. Formatu txiki eta ertaineko antzerki ikusgarri garela, em, nola definituko zenuke zer da formatu txikia eta ertaina lekuari mugatua da? Lekua, bai, hoxe, lekua, alde batetik lekua eta bestetik ere publikoaren aurrean daudela, eh? E, askotan kertatu zaigu ba emanaldi bera, e, ba, taberna desberdinetan ematen dena, e, azkenean ba, publikoaren arabera guztiz diferente ateatzen dela eh, emanaldi hori, ez? Ba, publikoa, taleku batzuetan, gazteagoa, beste batzuetan eh, helduagoa, e, batzuetan e, nolabait parte hartzaile handiagoa dakana, beste batzuetan ez. Azken zinean, e, nigo atzen aiz, antzazle batzuek askotan esate dutela poltsiko antzerkian, emanaldi bagoitza e, sorpresa badala, ez? Da, publikoaren arabera, ez? Eta hori da, bueno, tabernetara iristeko tabar, nolabait tabernetan egiteko helburua ba, ba da, ez, gertutasun hori, ez, ba, nolabait publikoaren aurrean gertutasun hori, eta azken zinean askotan publikoak ere parte hartzen du eman aldi horretan. Mhm. Ez ikusle bakarre, ez ikusle moduan bakarrik, baizik eta parte hartzaile moduan. Mhm. Ikusleekin kontaktu zuzen alortzen baitute hori xe bai. Ogoita bosgarren edizioa ospatuko da aurten, e, jada abiatua da da, e, otxaiaren amaikan izan baitzen lehen eguna, eta ogoita zazpirarte iraunen baitu, e, aurten zen bat antzerki taldek parte hartzen dute, eta nungoak dira? Bai, bueno, denetatik, alde batetik an, eh, e, eh, estatutik ditugu eh, batzuk, eta bestetik ere Euskal Herritik. E, oain dela, ba, urte, e, ba, euskarazko emanaldiekin arazoak genituenez, ba, ba, nola ba, sortu genuen e, poltsiko antzerkizu sorkuntza saria, eta aurten bi saridun ditugu, e, sariduna eta bigarrena gelditu dana, eta bueno, hor, eh, ba, sari azkain, e, eh, ba, gure espazioetan ensaiatzeko eta proiektori nolabait aurrera eramateko lekua usten diegu, eta gero ba, nolabait jaialdian ere, nolabait e, beraien emanaldiak egiteko. Aurten bi irabazle izan ditugu, e, e, sare kateatuak, nomofobiak, eta se, se exigentzia kaskatuz bazen behin klon e, bi hauek izan ditugu ba, eta horrek, horrekin azken finean lortu dugu euskera eta gaztelaniaren arteko oreka e, ba, gutxi bera e, ba, eman aldien erdia euskeraz e, ditugu eta beste erdia gazteleraz Mm-hmm. Eta gero ja estatu, estatutik, ba, bueno, ba, ma, Madrilen, batez ere Madrilen eta Barcelonan muitzen diren horrelako eh, antzerkiak eh, ekarri ditugu eta ekartzen ditugu, ez? Eh, antzerki mota hau, berez, askotan deitzen diogu baridadea, ez? azken finean ez da antzerki antzerkia, berez magia ere badaukagu, komedia musikala ere badaukagu, e, denetatik daukagu, ez? Ba, azken finean horrela deitzen diogu poltsiko antzerkia, da nola baita, formato txikiko, ez, taberna batean sartzen den, variedade nolabait eman aldia. Horra, ipatu duzu interesgarria dena Euskarazko ikusgarria, festivalera gartzeko zailtasuna, em, zuk esan duzunaren arabera, e, sorkuntzan babes e, falta dutelako ez dira iristen Euskarazko emanaldiak izatera? ez e, komertzialki gutxi programatzen delako. Eh? Ada, nola bait, eh, gure poltsiko antzerkiak enduta, ba, bai, e, ba, zerbait egiten da nun baiten, ez, Euskal Herrian, baina ez da asko egiten, ez. Orduan, azken finean, asko egiten ez denean, ba, ba produkzioa ere gutxi da, ez. E, horregatik guk ez, e, ba, basa, ba, basarik eta hau nola baita e, atera genuen, ez, lehiak eta hau atera genuen, ba, ba, bueno, ba, produkzio hori nola baite eh, haunditzeko, ez? Gero, eh, azken zinean, gure poltsiko antzerki jaialdian egin ondoren, ba, bueno, ba, seguruena eman aldi batzuk izango dituztela, baina komertzialki eh, ba, taberna gutxitan egiten da, horrelako leku gutxitan egiten da horrelako antzerki, eh, horrelako antzerki eman aldia, ez? Orduan, e, hori da azken zinean arazoa, Madrilen eta Estatu Mailan, ba, adibidez Madrilen edo Bartzelonan, ba, komertzialki askoz e, eratuagoa dago, eta ba, bastakatain beste problemarik nola bait, eh, produkzioak nola bait sortzeko, eta zen eta Madrid eta, eta Barcelona kenduta, ba, bueno, beste hiri batzuetan ere e, ba, egiten dituzte ez. Mm-hmm. Hemen gertatzen dena da, ba, ba hori, e, aukera gero emanaldi hauek e, nola bait egiteko, e, burutzeko, E, aukera gutxi izate dituztela. Eta antzerki konpainezari garela, profesionalak eta amaturrek ere parte hartzen dute? Principalki e, eh, profesionalak dira, eh? eh? gure poltsiko antzerki zorkuntzan, egiten dutena da, normalean antzesleak elkartzen dira, bat, talde batekoak eta bestekoak eta bar, eta proiektu bat aurkezten digute. Eh? Orduan gero, antzerkizaleen elkartearekin batera eta Donostiak udaleko euskara zerbitzuarekin batera, ba, guk aukeratzen ditugu ba, bi proiektu. Eh, ba, proiektuak dira, eh? azken finean, eh, aztertzen ditugunean, oa proiektuak dira, ez ditugu eman aldiak ikusten, eh? Hau bai guretza sorpresa gala, ez? Azken finean, beste guztiak, programatzen ditugun beste guztiak, bai ikusi ditugula, edo zuzenean, edo interneten bidez, edo bueno, horrelako euskarri eh, baten bidez. Baina hauek, bi proiektu hauek, azken finan, proiektu bezala ikusi ditugu, eta ez ditugu ikusi eh, nola bait bukaera nola gelditu dira. ez? Eta guretza sorpresa dira, eta esan behar dizut biak e, e, estrenatu direla ja, dagoeneko, eta, eta bueno, asmatu dugula, esan dezakegu asmatu dugula. Mm Eta justuki, eh, otxaiaren amaikan abiatu zenez, e, nola abiatu da, zen harrera izan du astapen batean poltsiko antzerkiaren festivala? Ba, lehenengo asteburuan oso, oso, oso ona. E, berez, taberna batzutan, e, ia lekurik ez genuka nola e, e, nola emanaldia ikusteko, ez? Oso, oso, oso ona. Eta horrela jarraitzen baldin badugu, aurtengo edizioa oso arrakastatxua izango da. E, gaina, dakizuenez, e, hogeita bosgarren urte horrena denez, e, bukaeran, e, otxailaren hogeita zazpian, festa modukoa antolatu dugu, dabadaba e, tabernan, eta horretan, ba, e, ba manaldi horretan, ba, batek baino gehiago hartuko dugu parte, alde bat Maribel Salas, Ane Gabarain, Jogurina Boroba, De Txankletas, La Terremoto de Alcorcón, eta DJ bat ere izango dugu. Nola baita, azken finean, ospatu nahi dugu, bai publikoarekin, konbidatu ditugu ere tabernetako e, jabeei, nolabait guztiekin, e, ba, nolabait ospatu nahi dugulako horrelako, ba, ba manal, hogeita bosturte, ez direlako gutxi, hogeita urte hauetan gainea askundea, poltsiko antzerkiaren jaialdiaren askundea, oso oso nabargarria izan da eta bueno ba guztiekin ospatu nahi dugu ez ba mm, bukaerako jaialdi eder honekin buratuko baduzue ba festivala e, festivala ezagutzen ez duen horrentzat eta urtengo edizioaren berri ez duen horrentzat aipatu diguzu e, eh, zerkiare modu zabalean hartzen duzuela eta bertan ba magia ere aurki daiteke e, hainbat e, lan ezberdin nola atera da emaitza nolakoa dugu aurtengo programazioan bai, e, ba bueno, ba, esan deten bezala, pixkat, ba, alde, alde batetikan komedia musikalak dauzkagu, bakarrizketak ere baditugu, e, tragikomedia ere badaukagu, e, komedia garratza ere badugu, e, komedia bestigan gabe, klouna, e, eta magia lehen osan deten bezala, eta bukaeran kabaret deitu dioguna, ez? Azken finean, ba, ditxankletez, jogurina boroba, ane eta bar, eta bar, bueno, kabaret espektakulua egingo digute, e, ba, bueno, ba horrela nahi, nahi genulako, ez? E, argibiden ukaiteko, donostia kultura atarira joate izango daunena? Nun zer eta zein ordutan izangoen jakiteko? Hoxe, hor badago atal bat, jaialdietan eta jaialdia poltsiko antzerkia. Ba, osongi, jo naizpura, uste dute itzulia egin dugula, ez dakitzer bai gaitu nahiko zenuken? Bez, ba, animatu jendeari, ba, ba, ba burten, e, eh, a, ah, bueno, lehenengo asteburua oso oso nahi izan da, azte azkenean bihar e, beste emanaldi bat izango dugu, asteazkenean, e, amazazpian, hain zuzen, gorosen, eta ba, izango dira, ba, justu sarituak izan direnak, ez, nomofobiak, zareak akteatuak, ba, bueno, lehenengo emanaldia oso ondo atea eta jendea oso pozik atea zana, ez. Zein ordutan izango da? Ba, sortziretan, e, zaguez grosen, hauzoan, eskaner tabernan. Baitzordua hartua, eskertuko zaitugu. Jo naizpura gure dei hartu izan da, eskertu. Jaio berrien kanta, beraien ame kantatua, gau zuten ziren, lurralde guztietan zehar. Denboraren uretan erdoin du zitzaien oroia gizon batzuek hortan Astu zuten izan zirena Munduko jaunak dira Munduko guden nagusia Orain gotze harta Botere txuen arozarra Lurreko sustraien artean Entzuten Entzuten da Baina hotza duen indarra Hasi dela zaraten azpitik azten Gure munduko kantaria Aizpurua, Donostiko Poltsiko Antzerkiaren jaiatliko zuzendariarekin mintzatu gara orain arte eta jogurina boroba. Artistaren eh, lan bat entzun berri dugu ondotik gogorarazteko, egoita eh, bosgarren eh, Poltsiko Antzerkiaren bururatzeko Ba, jaialdi berezi bat eginen dutela eta jogurina borobak ere ba, berea ekarriko duela amaiera festival horretan. Eta guztia errana eta gogora ekarriz eh, honen inguruko festival honen inguruko mm, setasunak nahi badituzue baduzola la webgune interesgarri bat donostiakultura.com webgunean hain zuzen ba hortan bururatuko dugu gaurkoan gure kulturatala. Hori bai erranaz eh, bihar bestelako hitzordu batetaz interesatuko garela. Baneraletik besterik ezentzule bihar arte eta bien bitartean ongi izan. Aio. Oh. technique yeah. Leonard Peltier free. cannot belt you free. From where I stand. supreme. irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekara ibitik ez!